Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վնասվածքաբանական բաժանմունքից։ Բարեկամներ, վերջին օրերին Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վնասված խաբանական բաժանմունքում իրավիճակը այնքան էլ լարված չէ։ Սակայն ապրիլի 2-ից սկսած բաժանմունք էին բերվում ցանր վնասվածքներով զինվորներ սպաններ։ Իրավիճակը ստիպեց, որպեսի բաժանմունքը համալրվի նոր մասնագետներով։ Այդ պատճառով Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալից զինվորական բուժարայողների մի խումբ ժամանեց Արցախ։ Սկզբում նրանք աշխատեցին հանրապետության տարբեր հոսպիտալներում, այնուհետև տեղափոխվեցին Ստեփանագերտ։ Բուժարայության լեյտենանտ ավակ օրգինատոր Ջանիբեկ Աստեյանը պատմում է, թե այս օրերին ինչպիսի իրավիճակ է տիրում վնասված խաբանական բաժանմունքում։ Պարոն Աստեյան, երբ եք եկել Արցախ։ Արցախ եկել եմ 15 թվականի դեկտեմբերի 28-ին։ Այսինքն դուք ստեղ եք աշխատում։ Հա, Ստեփանակերտի հոսպիտալում։ Իրադարձությունները ինչպես սկսեցին դες համար։ Զինվորական բժիշկը միշտ էլ հայրենիքի պահապանի կողքին է եղել։ Իրադարձությունները սկսեցին ապրիլի 2-ից առավոտյան ժամը 5:05 րոպե մեր բաժանմունքի պետը զանգարեց շտաբ կաչեց հոսպիտալ։ Եկել ենք հոսպիտալ, ստեղ կարգավորվել է, որոշվել է ով ուր պետքա գնա։ Ես գնացել եմ Ջաբրայելի հոսպիտալ։ Անցերեկուսից մինչև ամսի 6-ը եղել եմ Ջաբրայելի հոսպիտալում, ընդեղ եմ զբաղվել վիրավորներով, հիվանդներով։ Ընդեղի հոսպիտալի պետի Ոսկանյա Վահանի հրամանատարության ներքո։ Ինչ վիճակ էր այնտեղ։ Պատերազմական ժամանակին բնորոշ իրավիճակ էր։ Վիրավորներ են վերում, զոհվածներ են վերում, ընդունում ենք տարբեր տեսակի հրազենային վիրավորումներ, ականապատյունային վիրավորներ, բեկորային, գնդակային, կատարում ենք հնարավոր ամեն ինչ եւ կատարել եք։ Ջաբրայելի հոսպիտալում կային արդյոք համապատասխան ամեն ամեն ինչ հայրենիքի պահապանների։ Միանշանակ Ջաբրայելի հոսպիտալը այդ պահի դրությամբ հագեցված էր եւ բժիշկներով, եւ նյութական միջոցներով, եւ բժշկական անհրաժեշտ սարքավորումներով, այսինքն այն հոսքը վիրավորների, որը որ եղել է, այդ հոսքի լրիվ անհրաժեշտ առաջի բուժօգնությունը ստացել է։ Պարոն Աստիյան, այժմ տեղափոխվենք այստեղ Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալ։ Մենք գտնվում ենք ինչ բաժանմունքում։ Վնասված Վնասվածքաբանության բաժանմունք։ Ինչ իրավիճակ է տիրում, ինչպես են զինվորները։ Զինվորները բավականին լավ են, ում հնարավոր է տեղում օգնություն ցույց տալ, տեղում օգնությունը ցուցաբերվում է, հա, բոլորը ստանում են անհրաժեշտ բուժ օգնությունը, ում էլ որ պետք է տեղափոխել հաջորդ этап, տեղափոխում են հաջորդ этап։ Այս բայդրության բաժանմունքում գտնվող բոլոր հիվանդները ստացել են իրենց անհրաժեշտ բուժ օգնությունը ու գտնվում են դեռևս բժշկական հսկողության ներքո։ Ունենք ծանր վիրավորներ։ Մեր բաժանմունքում կոնկրետ ծանր վիրավորներ չունենք, բոլորի վիճակը բավարար է։ Այսօր այսօր ինչպես օրը բացվեց հոսպիտալում։ Սովորականի նման արտնացան կառավոտ գնացինք հոսպիտալի պետի Սահյան Զորիկի մնատարությամբ ու մեր առօրյա կյանքն է զբաղվում ենք մեր հիվանդներով, իրակաբություններով։ Իսկ ռազմաճակատից ինչ լուրեր եկան հոսպիտալ։ Խաղաղի այս պահի դրությամբ ինչ որ արդարոց դեպքեր դեռևս իմ իմանալով չեն գրանցվել, վիրավորների այս պահին չենք սպասում։ Այժմ ձեր ուղեկցությամբ մենք կզրուցենք հայաստանյան ձեր գործընկերների հետ, ովքեր են եկել Հայաստանից, ինչ մասնագետներ։ Հայաստանից բոլոր պրոֆիլի մասնագետներից եկել են եւ կրսկային վիրաբույժներ, եւ նյարդավիրաբույժներ, եւ դիմացնոտային վիրաբույժներ, ընդհանուր պրոֆիլի վիրաբույժներ, վնասվածքաբան օրթոպեդներ, Դիմացնոտային վիրաբույժ Գևորգ Շախսուվարյանը մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ պատրաստ է յուրաքանչյուր պահի կանգնել հայրենիքի պահապանի կողքին։ Պարոն Շաքսուվարյան, դուք զինվորական բժիշկ եք։ Աշխատում եք Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեք։ Ծառայողական փորձս մոտ 17 տարի, ծառայողականը մոտ 10։ Երբ եկաք Արցախ, գիտեմ, որ Արցախ բերեց ձեզ հայրենիքի կանչը, վիրավոր զինվորները, զինվորի ապագան։ Ամսի 2-ին ուղաթիռով։ Ինչ խմբով։ Վիրաբույժ, երկու անզգայաբան, նյարդաբան, անոթաբան, գրսկային վիրաբույժ, մեծ խմբով։ Մեծ խմբով եկել եք։ Հիմնականում աշխատում էին պերիֆերիկ հոսպիտալները, մենք աշխատում ենք ավելի շատ իրանց ուղարկած հիվանդների հետ։ Վիրահատություններ կայունացնում հիվանդների վիճակը եւ ուղարկում հետագա ավելի որակավորված բուժում ստանալու։ Մենք զրուցում ենք հոսպիտալի որ բաժանմունքում։ Վնասվածքաբանական։ Վնասվածքաբանական, ինչպես է զինվորների վիճակը։ Տեղում գտնվող զինվորների վիճակը այս պայն բոլորինը բավարար է։ Հարկ չկա, օրինակ Երևան ուղարկելու։ Բոլոր նրանց ում հարկ կար ուղարկել են։ Արդեն ուղարկել եք։ Իսկ եթե փորձում եք զուգահեռել Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալը եւ Երևանի կենտրոնական հոսպիտալը, նմանություններն ու տարբերությունները։ Կդժվարանամ շատ տարբերություններ տարբերակեմ, որովհետև այն ինչ որ մենք անում ենք, այդ ընթացքում չհասցրեցինք ուղղակի տեսնենք իրական տարբերությունները։ Ամեն դեպքում ոչ մի բանից չեմ նեղվել, թե մասնագիտական տեսակետից, թե գործիքային տեսակետից։ Ճիշտ է, ցանկալի կլներ մի քիչ ավելի հագեցված լիներ գործիքային ասպարեզը, այո, բայց ամեն դեպքում չենք նեղվել։ Այսինքն այսօր հայրենիքի պահապանը գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Միանշանակ Դավիթ Ղահրամանյանը ռազմաճակատից ծանր վնասվածքներով ամիջապես տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Զինվորական բուժաշխատողների համար ջանքերը զուր չանցան։ Շտապում է Դավիթը նորից գնալ այնտեղ, որտեղ սխրանքներ են ծնվում։ Դավիթ, որտեղ եք վիրավորվել։ Մադաղես պոստերում։ Ինչ վնասվածքներ եք ստացել։ Ինչ բուժօգնություն ստացաք այժմ, ինչպես եք ձեզ զգում։ Հիմա բժիշկների վերահսկողությամբ տակ ենք շատ լավ ենք զգում։ Լավ եք զգում։ Անպայման։ Հավատում եք, չէ՞ որ պիտի նման բժիշկների ձեռի տակ ոնց կարող լավ չի, լավ չի։ Այժմ առողջական ոչ մի խնդիրներ չունեք։ Հələ որ չէ։ Հաջողություն եմ տեսնում։ Աստված։ Վնասած խաբանական բաժանմունքի պետ Մհեր Խաչատրյանը շատ հանգիստ է ներկայացնում իրավիճակը։ Դժվարին ճանապարներով է անցել զինվորական բուժաշխատողը։ Պարոն Խաչատրյան, այս օրերին ոչ մեկս չենք քնել, առավել եւս դուք ձեր գոլեգաները, հայաստանյան ձեր գործընկերները, ինչպես են զգում տղաները իրենց։ Նորմալ ծանր վիրավոր չունենք բաժանմունքում։ Այդ չքնել է դեն մի քիչ չափազանցրած է, քնել ենք, այնքան շատահավոր ծանր չենք եղել։ Իրականում եմ ասում, առանց այդքան մեծ պատոկ չի եղել վիրավորների։ Տղաների վիճակը նորմալ է ծանր կոտրվածներով հաշվառնելով որոնց հսկաբանական բաժանմունքը, այսինքն մեզ մոտ ծանր կոտրվածներով հիվանդ չունենք ունեն, որոնք մի 10-15, նու մաքսիմ 20 օրից հետո այո կարելի ասած կագնած են լինել ոդքի վրա շարք։ Ծանր իրականում չկա։ Տղաների դրամադրություններն էլ լավ։ Պարոն մայոր, մարտադաշտում մեկն էլ զինվոր է։ Սա դարերից եկած խոսք է, եւ ես գիտեմ, որ մեր Արցախի եւ Հայաստանի ընդհանրապես հայ զինվորական բուժաշխատողը դա ավելի ու ավելի քաջ է գիտակցում։ Ընդհանրապես ռազմաբժշկական ծառայության առաջ մի ձևի խնդիր կա դրած, ոչ թե մենակ զինվորի կյանք փրկել, առողջությունը վերականգնել, այլ առողջությունը վերականգնելուց հետո շարք կանգնեցնել։ Տարբերությունը քաղաքացիական բժշկության եւ դրա մեջ է կայանում։ Այսինքն պիտի ինքը բուժվի վերադառնա, որտեղ դա արդեն միտեղ պակասել է։ Դրած հիմքը է դա։ Բուշկուր Սիրուն Բաղդասարյանը զինվորների համար դարձել է ոչ միայն գտության քույր, այլ Սիրուն, այս օրերին ինչ լարվածություն էր տիրում հոսպիտալում, այս պահի դրությամբ ինչ իրավիճակ է, ինչպես են զինվորները, ինչ բուժողնություն ստացաք, ինչ հերթապահությամբ էիք աշխատում։ Փարքաստո արդեն շատ լավ է, այսինքն մեր զինվորների վիճակը գնալով ավելի լավանում է, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր առօիրա